Драгун жыве ў прасторным доме, які некалі належаў мясцоваму папу. Тут пасяліліся две сям'і агранома і дырэктара МТС. У пэўнай меры агранном можа лічыць сябе мясцовым. Працаваў тут пры МТС, калі не было яшчэ раёна, ды і родам недалёка з вёскі грамы, якая ад мястэчка ну вёрст за 12. Вечарам у шыбіну аграномавага акна нехта пастукаў. Драгун выйшаў на ганак, прыгледзеўся. Лявеснічак высокая постаць. Хто там? Ідзі сюды, Васіль Іванович, не бойся свае. Голас знаёмы, а чый разабраць цяжка. Пачакайце, заскочыў хату, накіну пінжак. Праз хвіліну, падышоўшы да веснічак, аграном пазнае, загадчыка камунгаса. Вы не прадаеце медны самавар? Шэптам пытаецца той. Гэта пароль. Узрушаны аграном маўчыць. Маўчыце шэлег чакае адказу. Якую хочаце цану? Нарэшце таксама шэпча драгун. Двое, якія ведалі адзін другога як звычайныя людзі, раённыя работнікі адчуваюць сябе няёмка. Выходзяць з двара, кіруючыся ў завулак, які вядзе да цагельні, а там далей на ваколіцу. Там шэрань ночы без людзя. Не думаў, што ты прызнаецца драгун. Я і сам не думаў. Многа нас не пытай. Прабач я яшчэ не адвык. За цагельняй кар'еры, у якіх капаюць гліну. Курганкі пяску у змроку здаецца, што яны выскакваюць насустрач. Прыселі на адзін агледзеліся ў мястэчку брэшуць сабакі, недзе пазвонівае навешаным званком спутаны конь. Ноч зорная, цёплая. Заўтра табе трэба ісці на работу ціха гаварыць шэлях, як і раней аграномам, даной дамовіўся з бургамістрам. Ён таксама наш, усклікае аграном. Шэлях на хвіліну змаўкае. Вельмі гарачы, ўсё хочаш ведаць. Хіба не папярэджвалі, ну маўчу, маўчу, немец ён можна было загадзя разлічваць, што гэтыя з-за яго ўхопяцца. Але хто тады думаў, недзе за чыгункай гулкі раскацісты выбух, абое падхопліваюцца насцярожана прыслухоўваючыся. Праходзіць некалькі хвілін, нішто больш не парушае цішыні. Дзеці мусіць заўважае шэлях, гранату кінулі, Мой недавно обойму патронул прывалок за разрывными кулями. Драгун дастае пачак папярос, тоячыся чыркае запалкай закурваюць кураць у далонь. Пра крамера я наводзіў спраўкі. На паўголасу працягвае шэлях. Нічога благога не гавораць паўгода сядзеў у турме пакуль ішло следства апраўдалі на службу пайшоў без ахвоты по-мойму нешта савецкае сталося ў ім але давяраць не прыходзіцца пастаўлены немцамі увесь тыдзень дома не начуе значитчыць баится ты думаешь нічого я не думаю будучае пакажа Галоўны крамер прыйшоў да мяне сам стварае апарат. Важна падсунуць яму нашых людзей. Абодва маўчаць. Дарагун, не патушыўшы пстрікае недакуркам, апісаўшы агністую дугу, той падае ў кар'ер, Недзе за чыгункай яшчэ адзін выбух. А што мне рабіць у гэтага крамера? шэллях доўга маўчыць. Дырэктыў пакуль няма, але будуць. Трэба легалізаваць становішча і дзейнічаць. Момант якраз выгадны, па чутках немцы не ўсюды распускаюць калгасы. Чаму ты не думаў? Прызнацца не думаў. <laughs> Не вельмі хітрая арыфметыка. Будуць фашысты грабіць насельніцтва, будуць няма ніякіх сумненняў, а на арцельнае добро ім просто лягчэй накласці лапу. Правільна, давай рашаць, калі два тыдні назад было правільна спальваць пасевы, то цяпер самае верное раздаць іх па дварах падзяліць, каб немцам не дасталося ні зерня верно я так и гаварыў склікая драгун такую команду даў командуйце перад імя бургамістра ён боится хістаецца але на выпадак чаго абяцаў падтрымаць калі удастся то мы двух зайцаў заб'ём людям хлеб немцам дулю под нос галоўнае скорейй пасевы дзяліць на ўсіх на калгаснікаў рабочых служачых. Абодва ўзрушаны абстаноўка незвычная. Наперадзе нічога пэўнага крамерня немцы, Як усё павернецца, калі немцы асядуць тут. Пра фронт нічога не чуваць пытаецца драгун. Нічога разыходзяцца по адным постаць драгуна растаяў змроку, а шэлях яшчэ сядзіць. Неба светла-шэрае, зорнае. Над лесам сарабрысты сярпок месяца. Местачковыя хаты, як суцэльная цёмная сцяна. Плыве, заглушаючы ўсе іншыя пахі, церпкі водар атавы блізка поўнач. Шэлях падымаецца, ідзе ўслед за драгуном, У цёмным правулку трашчыць пад нагамі сухое вецце, Правулак гразкі вясной яго загацілі. Воліца стаілася. Ні аганька у вокнах. Прайшоўшы метраў з паўсотні, шэлях раптам спыняецца. У садку насупраць прыглушаныя галасы смех вымае папяросы закурвае як бы весялей стала не ўсе спяць у наступныя два тыдні ў жыцці августа эрнестаовича адбылося столькі падзей столькі прыйшлося прыняць рашэнняў што ўсяго гэтага хапіла б на цэлае жыццё немцы прыкацілі ў семярых шэй жандараў на чале з начальнікам капітанам швальбе, немаладым хударлявым жоўтым хваравітым тварам. Жандары пожилыя, дзябёлыя, за выключэннем аднаго такого ж высокага перахлябістага, які сам начальнік. Прозвішча ў гэтага польская красоўскі, хоць назваўся немцам і без запінкі гаворыць па-нямецку. У жандару две машыны, легкавае вялікі грузавік фургон, па самы брызент набіты скрынкамі, мяшкамі, вінтоўкамі і іншымі прыпасамі. Не раздумваючы жандары занялі пад жыллёй службовыя памяшканні школы. На другім паверсе кожны аблюбаваў сабе пакой, а капітан заняў два пад спальню і кабінет. На другі дзень уладкаваўшыся, швальбе выклікаў крамерам. Класны пакой стаў досыць утульным кабінетам. Лясцяны засланы зялёным сукном стол, мяккія крэслы канапа на сцяне партрэт гітлера і вялікая нямецкая карта еўрапейскай часткі савецкага союза. Выгляд у швальбе прыветлівы голас мяккі ціхі, тон даверлівы толькі ў светлых халаднаватых вачах аганёк насцярожанасці рад другі раз сустрэцца пан крамер прабачце учора проста не меў часу як след пазнаёміцца сядайце на стале вялікая чорная бутэлька і дзве срэбраныя чарачки на капітан наліў за знаёмства пан крамер рад бачыць у вашай асобе суайчынніка я тутэйшы немец пан швальбе не мае значэння немцы дзе б яны не жылі адна сям'я выпілі пітво терпкае моцнае французскі каньяк тлумачыць капітан францыя цуд солнце вино жанчыны швальбе ні аб чым не распытвае павольна расцягваючы словы расказвай пра службу пра сябе я не салдат пан бургамістр а паліцейскі чыноўнік жандармерыя ахова парадку вядома у вайну і жандары страляюць непрыемная рэч вайна я пакінуў германіі пасаду шэфа паліцыі зялёны поўны спакою гарадок там у мяне жонка і дзве дочки дочкам час выходзіць замуж але женихі на вайне а дочки у арбайц лагерыпе У Германіі цяпер або працуюць або воююць. Фрау адна дома. Швальба дастае партмане, вы мае тры фотокарткі. Фрау Марта, па чарзе перадаючы фатаграфію ў рукі крамера, гаворыць ён гэта Эльза старэйшая дачка. А гэта Інгеборг малодшая. Дочки, красуні. Не спяшаючыся выпілі яшчэ па шкаліку, за фрау, за дачок. Спадзяюся на поўнае ўзаемаразуменне з вами пан бургамістр. Нам трэба моцна трымацца за руки. Дарэчы, вам вядома становішча на фронте, Нчога не ведаю. Ахвотна раскажу. Жандару стае, падыходзіць да карты. Вось гэта Кіяў бачыце. Учора ён заняты нашымі войскамі, акружанай паланёна вялікая армія. Савецкія генералы канчаюць самагубствам. Кіевская аперацыя, суд па срэбранай чарацы за Кіяў за перамогу нямецкай зброі. Без прывычнай закускі ў галаве Аўгустэрнестыча злёгку пашумлівае. Швальбе стаіць ля карты з выглядам стратэга, тон упэўнены з уладнымі стальнымі ноткамі. Ленінград цытадель бальшавізму акружаны. Яго на днях возьмуць стрэлы нямецкае наступленне жандар нібы сячэ рукой паветра нацэлены на москву праз месяц вайна закончыцца да наступлення халадоў крамер збянтэжаны Яны думкі не дапускаў, што ўсё скончыцца так хутка. На карце, якую ён бачыць перад сабой прыколатая кнопкамі нямецкія арлы з поўначы на поўдзень іх цэлы ланцуг у напрамку Масквы клін як бы завастраецца. Швальбе падымае чарку за Маскву, за хуткую перамогу. Скажыце, пан крамер. Ці многа ў гэтым паселішчы камуністаў, савецкіх функцыянераў і яўрэю, жандармеры пажадана мець спіскі не абавязкова іх зараз жа арыштоўваць, заключаць у канцлагеры ці знішчаць, але ведаць трэба наша служба. Вось куды хіліш, мільгае ў думках, мякка сцелеш ды як паложыш. Ну і імгненна ўзнікае непрыхільнасць да швальбе. Падладжваўся выходзіць спецыяльна, каб выведаць, зрабіць даносчыкам. Не думаю, каб тут было много таких адказвае крамер можа іх і наогул няма мястэчка пан капітан занята немцамі праз два месяцы пасля пачатку войны усе хто хацеў адсюль выехаць лёгка гэта зрабілі не выключана што ёсць спецыяльна пакінутыя агенты магчыма але што яны значаць перад сілай германской арміі вы самі сказали праз месяц вайне конец гэта все так пан крамер алеш хацеў яшчэ спытаць вас пан капітан для мяне важно у адозвах камандавання сказано что все мусяць вернуться на ранейшее месца работы незалежны ад пасады ці азначаю гэта что немцы будуць караць савецкіх кіраўнікоў у На твары жандара замяшанне якога не можа схаваць, опусціўшы вочы, як бы выцягвае з сябе, скажу вам, як немец немцу пан бургамістр. Вайна яшчэ ідзе. Вялікая Германія зацікаўлена ў тым, каб на занятых ёю землях было спакойна. Нам не выгадна, каб тут панаваў беспарадак. Таму мы возьмем на службу ўсіх, хто да нас прыйдзе. Значыць, ранейшая дзейнасць ні для кого не можа быць віной. Камісараў і яўрэяў мы будзем караць, Але тут няма такіх. Вы, бачу я, вельмі даверлівы пан бургамістр. Я жыў, сярод гэтых людзей добра іх ведаю тон размовы адразу мяняецца швальбе неяк звяў сеў крэсла уздым ухапіла ненадоўга голас слабы рухі старэчыя толькі вочы паблісваюць зноў сцеля лістам вы для нас знаходка пан крамер Мне будзе вельмі прыемна працаваць з вами вы ведаеце насельніцтва яго настроі это вельмі каштоўна скажите партызаны ёсць па лясах ёсць капітан збянтэжаны у гэтай мясцовасці я хочу сказаць блізка блізка пан капітан тыдзень назад на шашы разбіты дзве нямецкія машыны адсюль якіх-небудзь 10 э, кіламетраў. Так так, паўтарае швальбе па дарозе штосьці падобнае бачыў. Машына зусім згарэла, думаў, фронт баі. Э, рускія тут адыходзілі без бою. Што рабіць, пан бургамейстр. У мяне толькі шэсць жандараў. Трэба неадкладна выклікаць спецыяльны атрад. Храмер не можа сабе гэтага растлумачыць, але яму прыемна бачыць спалоханы твар жандара. У вас ёсць зброя, пан капітан, чаго баяцца. Я адзін сядзеў тут летнія два тыдні нічога жывы. Капітан устаў, нервова пахаджвае скутаў кут. Пан бургамест, прашу вас, Памажыце стварыць паліцыю для аховы парадку і барацьбы з ляснымі бандытамі. Пакуль паліцыі няма, прашу прызначыць начных вартаўнікоў па 10 чалавек на вуліцу. На гэтым размова канчаецца, крамер развітаўся ж жандарам задаволены. Унутраную адчувае: Швальбе, спасаваў. Таму волей неволей схіліўся перад ім. Радасна ад думкі ў швальбе жандары, але ён баится.